Pakartoto įstatymo knyga 19 skyrius Kai viešpats, tavo dievas, išnaikins tautas, jų žemę duos tau paveldėti ir gyventi jų miestuose bei namuose. Išskirk tame krašte, kuri viešpats, tavo dievas tau duoda, tris miestus. Nutiesk į juos kelią ir padalyk į tris dalis visą kraštą, kad žmogžudys galėtų ten rasti prieglaudą. Toks įstatymas yra skirtas apsaugoti žmogžudį, jei jis netyčia užmuštų savo artimą, kuris anksčiau nebuvo jo priešas. Jei kas nueitų su artimu į mišką, malku ir bekertant, nusmukęs kirvis mirtinai sužeistų artimą, Jis tebėga į vieną iš tų miestų ir jis išliks gyvas. Kad kraujo keršytojas įsikarščiavęs nesivytų žudiko ir sugavęs neužmuštų. Jis nenusipelnė mirties, nes neturėjo užmuštajam jokios neapykantos. Todėl įsakau paskirti tris miestus. O kai viešpats, tavo dievas, išplės tavo sienas, kaip prisiekia tavo tėvams, ir duos visą žemę, kurią jiems pažadėjo. Jei vykdysi įsakymus, kuriuos tau šiandien įsakau, mylėsi viešpatį, savo dievą ir vaikščiusi jo keliais, tai pridėsi dar tris kitus miestus, kad nekaltas kraujas nebūtų išlietas žemėje, kurią viešpats, tavo dievas, tau duos paveldėti ir tas kraujas nebūtų ant tavęs. Bet į kas, nepakesdamas savo artimo, jo tykotų ir užpuolęs jį nužudytų, jei jis pasislėptų viename iš minėtų miestų, tai jo miesto vyresnieji pasiūs ir jį iš ten gražins ir atiduos krojo keršytojui, kad jį nužudytų. Nesigailėdamas, nužudyk jį kad nekaltas kraujas nekristų ant Izraelio ir kad tau gerai sektusi. Neperkelk savo artimo žemės ribų, kurios yra nuo seno pažymėtos krašte, kurį viešpats, tavo dievas, tau duos paveldėti. Vieno liudytojo neužtenka žmogaus kaltei įrodyti, kad ir koks būtų nusikaltimas dviejų ar trijų liudytojų parodymais remsis byla. Jei liudytojas melagingai kaltintų žmogų įstatymo laužimu, abu stos viešpaties, kunigų ir teisėjų akivaizdon. Teisėjai viską atidžiai ištirs ir jeigu liudytojas pasirodys esas melagis, liudijas netiesą prieš savo brolį, padaryk jam taip, kaip jis siekia padaryti savo broliui. Tokiu būdu pašalink piktą, kad kiti išgirdę bijotų ir niekad nedrįstų taip piktai elgtis tarp jūsų. Nesigailėk. Gyvybė už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją.